जेको अलाह सां छॾे थो ला अहिड़ो हिकिड़ो बेकार भला आहे के में सनत हुजे इहा ॻाल्हि त कान्हे इतमाम हुजत जे लाइ अलाह ताला थो फरमाए सनत दुनिया में आहे ई कान कंहिंखे अहिड़ी त अलाह ताला कोन्हे इन मां हिसाब सो उनजो हिसाब उनजे रब वटि आहे अहिड़े माण्हू जो हिसाब रब रब ताला वटि आहे जो उहो अल्ला ताला उन हिसाब सां जुर्म जे मक़दार मुताबिक़ उनखे सज़ा ॾींदो जेतिरो जुर्म हूंदो ओतिरी सज़ा हूंदी वधीक रब तबार ताला वटि हिन ज़िलबी अलाह ताला बाननि ते को ज़ुल्म करण वारो कोन्हे जेतिरो हूंदो गुनाह ओतिरी हूंदी सज़ा हिन होला कासिर बेशकी हो न काम काम कामयाबु न थींदो काफ़िर کامیاب कर काफ़िर कामयाबु न थींदा इहो आहे फ़ैसिलो अलाह जो बकुर रबरह एन बि तूं रब खां माफ़ी घुस ऐं रहम जी तलब कर ख़ैरुमीन ऐं चओ त अलाह ताला तूं वॾो रहम कंदड़ आहीं ख़ैरुमीन वॾो रहम कंदड़ आहीं दुनिया में जेके कंहिं ते रहम कनि तिन में तुंहिंजो रहम ई वॾे में वॾी शइ आहे असांजे तकसीरात खे माफ़ कर पंहिंजे रहमत सां असांजे लाइ दुनिया में आख़िरत में सरफराज़ी मुक़ररु कर ऐं तूं पंहिंजे रहमत सां असांखे जेका बेपायान रहमत आहे तुंहिंजी उन में असांजो आसरो उमेदु आहे का बि दुनिया आख़िरत जी मुश्किलात असांजे मुक़ाबले में न ॾे इहा आहे दुआ अफ़ हसिब खां वठी पछाड़ी सूरत ताईं इहे आयतूं तमामु वॾी फज़ीलत रखनि थियूं वॾो तासीर रखनि थियूं जिन जो सबूत अहादीस में आयो आहे केतिरनि बुज़ुर्गानि दीन इन आयात खे पढ़ियो आहे इहे आयात इंसान जी हर मुसीबत हर दर्द हर मर्ज़ हर तकलीफ़ जे लाइ किफ़ायत कंदड़ आहिनि ऐं इहे तबर्क जे लाइ बि पढ़ी सघजनि थियूं इहे माण्हू पढ़े हज़ूर अनवर सलाह सम्झन खां हज़रत अबा बकर सिद्दीक इहे आयतूं सिखियूं ऐं उन्हनि खे नबी साईं जन तलकीन कई हुई ऐं इन क़िस्म जा लफ़्ज़ उहे बि आहिनि जेके जुदा तौर नबी संजन द्वाज सेखारिया हुया जेके हिन आयात सां मुनासिब आहिनि उहे आहिनि अलाही ज़लमत नफ़्स आहे अलाह ताला मां पंहिंजे नफ़्स ते ज़ुल्म ताला इहे गुनाह ॿियो कोन बख़्शींदो इलाही तूं ई बख़्शींदेमरतन अलाह मूंखे बख़्शिश कर अहिड़ी बख़्शीश ॿिन इन जेका तुंहिंजे तरफ़ां बख़ीश आहे रहीम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 مدنی لکھی وञे थी शुरूआती लफ़्ज़ सूरत सां थी आहे महदूद हुकम उन्हनि जो ख़ासो अंदाज़ हिन सूरत में बयानु कयल आहे सूरत आहे इहा ते कयल हदुनि खे क़ुरान पाक जे अंदरि जेके मज़ामी जुदा जुदा अचनि था उहे इहाते हदूं उन्हनि में मौजूदु आहिनि सुठी तरह सां हिन में जीअं का काम हुआ तंहिं करे अलॻि ताला बाज़ निहायत ज़रूरी हकाम ऐं हुदूद ऐं कुझु मिसाल ऐं मवाइद ऐं हक़ीक़तूं तो जा मज़मून आहे तंबीहात हिन में बयानु थियल आहिनि सभ खां हिन में मुमताज़ वाक़ियो ऐं सभु कामोज़ हिसो हिन सूरत जो आहे मसल तुहमत लॻाई हुई उनमें केतिरा सादा दिलि मुखलिस मुस्लमान बि गर्दश में अची विया जंहिंजो हिकिड़ो बुरो असरु न सिर्फ़ु हज़रत आयश काथे बल्कि ख़ुज़ूर अनवर सलम जी परेशानी जे बाहि बणियो इन लिहाज़ खां हिते हिकिड़ो इहो वॾो वाक्य बयानु थियलु आहे पोइ अलाह ताला हिन सूरत जे अंदरि इंतिहा इहतमाम सां अहिड़ी ख़ौफ़नाक ग़लति कारीअ जो जवाबु ऐं ग़लति फ़हमी जी इस्लाह करे छॾियो आहे हमेशह लाइ ईमानदारनि जी दिलि खोले फिटी कई त कॾहिं बि दुश्मननि जे कंदा करे मुतासिर थी ग़लती न कजो पैगंबर अलाम जो मरतबो ऐं मक़ाम रब तबारक वताला जे इंतिख ते एतमात करियो तमामु बुलंद मरतबो आहे ऐं उन जूं घर वारियूं महात्मा पाक ऐं मोहतरम हैसियत उन इज़त जे सम्झण ऐं बहाल रखण में को बि मुस्लमान कंहिं बि वक़्तु जेकॾहिं थोरो बि तसाहल ऐं सहल अंगारी रवा रखंदो त उनजे ईमान जे ज़ाहिर थियण जो पतो आहे مضمون جو آغاز الفاظ کے حوبار مخاطبین سمجھ میں ہن مضمون جو خاص مقصد نہایت یہ محفوظ محدود مضبوط مضمون ऐं साफ़ साफ़ अहिड़ियूं नसीहतूं जो उन्हनि जो नालो ई सूरत रखणु यानी तुल मज़बूत कोट में महफ़ूज़ हुजणु इन मज़मून खे हुकुम लॻल आहे तंहिं करे हिन सूरत जे मज़ामे में आकाम ऐं अख़लाक ॻाल्हियूं ऐं जेका बि रिवायत थियल आहे कंहिंखां माण्हू गफ़लत करे बि न करे जे उन में का बि सुस्ती त दीन दुनिया कया तॾहिं अलाह ताला फरमायो ई हिकिड़ी सूरत आहे जो असां इन सूरत खे नाज़िल कयो आहे ऐं इनखे ज़िमे लॻायो आहे भरल आहे ऐं नाज़ल कयूं असां इन में आयात जीअं तव्हां नसीहत वठो अहिड़े क़िस्म जा हिन में बुलंद मज़मून आहिनि जिन खे रब पाक जो आहे जो मतिलबु आहे फरदना माफ़ी आहे मिनल हक़ आहे जेके हिन में हक़ाम रखिया आहिनि उहे फर्ज़ कया आहिनि मुक़ररु कया आहिनि पोइ अलाह ताला हिते हिकिड़ी हद थो ॿुधाए जेको इंसानी मुआशिरे में ग़लति कार साबित थिए इंसानियत खे अलाह ताला जेको तक़दस ॾिनो आहे उन तक़दस जो तहफ़ बुनियाद खां वठी शुरू कयो ऐं हुनजे नसल जी हिफ़ाज़त अख़लाक बुलंदी जो इहो हिकिड़ो सबबु आहे इस्लाम उन नसल जी हिफ़ाज़त बि कई आहे तंहिं करे उन तकदस खे विञाइण वारा सज़ा जा मुस्तजिब आहिनि ऐं अलाह तबारकाल दीन खे दीनदारनि खे अहिड़े क़िस्म जे ग़लतियुनि खां बचाइण जे लाइ सदेबाद कयो आहे अज़ानियत वज़ानी मियत जर्ज बदकार औरत बदकार मर्द मारियो इन्हनि ते हर हिकिड़े खे इन्हनि ॿिन्ही मां सौ लकुड़ इहा सज़ा आहे ज़ानी ऐं ज़ानिया जी आज़ाद हुजे आकिल हुजे बालिग हुजे निकाह कयल न हुजे निकाह करण खां बाद जेकॾहिं उहो मोहसिन थी पियो पोइ उनजी सज़ा ॿी आहे मौत जी सज़ा तंहिं करे अलाह तबारक मताला हिते जेके कुंवारा आहिनि मर्द औरतूं उन्हनि जे लाइ हुकुम ॿुधायो आहे जेकॾहिं आज़ादु न हुजे ऐं गुलाम हुजे त पोइ उनजे लाइ आहे अधु सज़ा जो इहा ॻाल्हि क़ुर पाक में ॿियनि साबित थियल आहे फरमाए थो त जेकॾहिं औरतूं मानियूं ग़लती करे अहिड़ी त पोइ उन्हनि खे मोहसनात जो अज़ाब आहे सवल लखनि जो बाने जो हुकुम बानी जो हुकुम साॻियो थियो औरत खे इन बारे में अॻ में रखियो वियो आहे सबबु हीउ आहे त रगबत जो बाहिस आहे औरत मरगूब जेकॾहिं परहेज़ करे त बचाव थी वञे तंहिं करे ॼण इन बद किरदार जो मोहरो औरत खे बणायो वियो आहे बाक़ी जेकॾहिं मुतज़ब जा आहिनि ज़ानी मर्द ऐं औरतूं तिन जो रजम बिल हिजारत आहे पथरनि सां मारणु हर ताक मरी वञे आकिल बाल मुतबि ज़िवाज सही सां हुजे दुखल कयो जेको आहे सीद मोहम्मद फारूक रज़ी अला ताल पंहिंजे ज़माने में फरमायो त न बि पाक सलाह सम्झनि बि रजम कयो सिद्धिक जे ज़माने में रजम थियो मां बि रजम कयां थो यादि रखो इहो मसइलो अलाह अलाह जे रसूल वटि साबित थियल आहे मतां कंहिं वक़्तु को माण्हू चवे त क़रान शरीफ़ में इहा कर कोन्हनि खे तंहिं करे इन खां को इनकार करे सो इनकार न कजो मसल साबित थियल आहे मलम जा कुंभ महंज़ अल अलाह जो मुमल काखरू जेके अलाह जे नाज़िल थियल किताब ते फ़ैसिलो न कंदा उहे काखर आहिनि अलाह जो नाज़िल थियल किताब आहे ऐं मुस्तमल आहे अमल जे अंदरि تعالی जी मनसूख जे ईमान जो इम्तिहान कयो अलाह ताला फरमाए थो अलाह जे दीन क़ाइम करण में अलाह जे हुकुम हलाइण में न वठ तव्हांखे इन्हनि ॿिन्ही सां को तर्स रहमत हुननि लाइ तव्हांखे न हुजे शफ़क़त न हुजे अलाह जे लाज़िम आहे मता इन हद खे मुतल करियो हुनखे दसामो करियो कंहिं सिफारिश जे करे या उन महदूदीन जी इज़त करे तव्हां उन्हनि खां टारो करियो मुलाखत अलाह जो मुलाखत ते जेकॾहिं तव्हां ईमान आणियूं था त इहा ॻाल्हि आहे मसइलो एॾो वॾो आहे अहमियत वारो मसइलो ईमान घुरे थो त अलाह जे तात में जिद ऐं महिनत कजे अलाह जे हुदूद जे क़ाइमु करण में उन अहकाम खे उस्तवार करण में ग़लती न कजे भले अशहद अज़ाबतु नलमो मिनी भर्त हाज़िर थियनि ॾिसनि इन्हनि जे अज़ाब खे जमात मोमिन जी मोमिन जो टोलो इन खे ॾिसे इन में ज़्यादा तनक़ीद आहे हुनजे फज़ीहत ऐं ख़्वारी जी इशात आहे जीअं ॿियनि लाइ विर्त बणिजे घटि में घटि शायदि चारि हुजनि इन किरदार जा ख़ासिक माण्हू जेकॾहिं हूंदो सुलाह जे अॻियां शर्मसार थींदो आहे तंहिं करे हिते अलाह ताला फरमाए मोमिन हुजनि माना चङा भला माण्हू हुजनि त जीअं हुनजी फज़ीहत ऐं ख़्वाहिरी वधे रब इहो ॿुधायो फासिक हूंदो हूंदो आहे आहे तबीस हुनजो हाल आहे सियनल लाइ अलाह जी बेफ़रमानी मुनकरात में उहो मुबतला हूंदो आहे बुछड़नि कमनि में पोइ इन माण्हू खे अहिड़नि मामूली क़िस्म जे माण्हुनि या थोरे अंदाज़ शख्सनि जे कचहरीअ में सज़ा क़ाइमु करणु हुन ते एतिरी असर अंदाज़ न हूंदी आहे तंहिं करे अलाह ताला फरमाए ख़ासि जमात जे अॻियां हिनखे लकुड़ हया वञनि त जीअं आहिनि त इहो परहेज़ करे ख़्वारी महसूसु करे इन खां पोइ रब ताला हिकिड़ो हिदायत जो मज़मून बयानु फरमायो आहे अॻे ज़माने में तोबान जी सूरत सख़्तु हुई हाणे तौबा जी सूरत रब ताला लफ़्ज़ तौबा सां मुक़ररु कई आहे मगर हद उहा इंसान खे मायने थिए थी तौबा गुनाह खे ख़तमु करे थी हद गुनाह खे मायने थिए थी तंहिं करे हद जो लॻणो ॿिए हिसाब सां आहे तौबा जो हुजणु ॿिए हिसाब सां हद दुनिया में ज़र करे थी रोके थी हद जी माना हूंदी आहे माना तौबा इंसान जे नफ़्स में तज़कियो ऐं अलाह ताला फरमायो तौरात जे हवाले सां कंहिं जो हक़ मूं न कयो तौरात फीहा हुकम अलाह तो वटि अचनि था फ़ैसिलो कराइण उन्हनि वटि अलाह जो हुकुम आहे उन ते नथा हलनि असल मक़सदु ई हुयो त उन्हनि खे मालूम थियो त क़ुर में अञा इहो हुकुम न आयल अथनि तंहिं करे पंहिंजे ॾोहारीअ खे वठी हज़ूर पाक सलाह सम्झनि वटि जान छॾाइण जी पिया कनि जे में जिना जो वाक्य थियो ॻाल्हि ईअं आहे पोइ उनजे उलमा आफ़ाती मुल वजे कजे ऐं तशहीर कजे कारो करणु शोहरत ॾियणु बसि पर किन माण्हुनि खे मसइलो ॿी तरह मालूम हुयो त हिननि जी मौत जी सज़ा आहे शादी शुदा माण्हू आहिनि हुया अमीर उन वक़्त जे माण्हुनि खे कुझु पैसा ॾेई छॾिया हुआ जेके हाल आहे यहूदियुनि जा ऐं इहा यूदियुनि में मार पियल हुई जो पैसा रोकड़ वठी पोइ फ़ैसिलो ॿियो ॿुधाए छॾींदा नबी पार सलाह त बि हुनमन कान कबल तव्हां जे तरीक़े ते माना रस्मूं तव्हां में बि ईंदियूं जीअं नबी साईं फरमायो त मां तव्हांजो फैसलो करियां थो तौरात ते खणी आया हज़रत अब्दुला बिन सलाम जो आलम थियो हो मुस्लमान भलो माण्हू उन अर्ज़ु कयोसीं तौरात में इहो मसइलो आहे मौत जी सजा घुरायो तौर तौरात शरीफ़ अची वियो उहो वर्क पिया उथलाइनि उन्हनि जो जेको पढ़ियल माण्हू हुयो तॾहिं उहो वर्क न पियो उथलाए आख़िर उथलाइण जी कोशिशि कई वई त कुझु चिंबड़ियल आहे पाण में उन्हनि खे खोलियऊं पोइ हिन हथ खणी रखियो हुन ते चए कोन हेॾा हेॾा पियो करे अब्दुला सलाम चयसि तरे आया तॾहिं हरकत पियो करे नबी साईं इहो थी पियो मामिलो पोइ नबी पाक सलाह सम्झ वठी हुन मर्द औरत खे संगसार कराए छॾियो इन फैसिले ते तीफ़ूं निकिरी वयूं वॾेरा हुआ उहे अमीर माण्हू हुआ पैसा बि हुननि जा ध्यानु थी विया रिश्वा वारा हद बि लॻी वई अलाह ताला त फरमाए कंहिंखे हक़ मूं न कबाइनि त मूं तौरात तौराती आ हुकमला तोखे आया आहिनि फ़ैसिलो वठण हुननि वटि तौरात आहे ख़ुदा जो हुकुम आहे मलम जे हकुम अलौला फासकून फौला कोमल ज़ालमून फौला कोमल काफ़रून क़ौर थो फरमाए त जेके अलाह जे फ़ैसिले खे हटाइनि था उन तरीक़े ते फ़ैसिलो नथा कनि पोइ उहे ज़ालम आहिनि उहे फासक आहिनि उहे काफ़िर आहिनि अलाह पाण त अलाही अवल मन आया अमरक अमातू इज़ अमातू जंहिं वक़्त में हुननि तुंहिंजे हुकुम खे मारे छॾियो पहिरियों ऐं मां जो हिनखे जीअरो कंदमि नबी साईं जन इहे लफ़्ज़ फरमायो त अलाह जेको तुंहिंजो फ़ैसिलो हुननि मारे ख़तमु कयो हो मां पहिरियों आहियां दुनिया जे अंदरि तुंहिंजे फ़ैसिले खे ज़िंदा कयुमि ऐं ज़ानी खे संगस सार करे मौत जी सज़ा ॾिनम अहिड़ी तरह तौरात जे अंदरि फ़ैसिलो असांजे क़ुर में मंज़ूर थियल आहे कतब न असां इहो बि लिखियो आहे जान जे मुक़ाबले में जान अख जे मुक़ाबले में अख हथ जे मुक़ाबले में इहो बि साॻो फैसिलो आहे जेकॾहिं को कंहिंजो कपे वॾे जान करे कुरानाज़ कयो आहे कच वारो अॻियनि किताबनि जे मसइलनि खे बहाल रखण वारो मिनल किताब आहे मिनल अलाए निगहबान जे मसाइल जो पोइ जेके अलाह नाज़िल कयो आहे अॻियनि किताबनि में उहो बि तुंहिंजो फ़ैसिलो आहे हाणे त तौरात जे अंदरि इहो फ़ैसिलो थियलु हो जेको नबी साईं जन बहाल रखियो तंहिं करे उन फ़ैसिले खे क़ुर मंज़ूर कयो ईअं सम्झो ऐं उहो ईअं थियो जो हे क़ुर शरीफ़ उन्हनि जो मुहिमिन आहे तंहिं अलाह जा फैसला कर जेके ख़ुदा नाज़ कया आहिनि तौरात जो हुकुम उहो साबित आहे त बसि काफ़ी थी वियो बाक़ी कुंवारे मर्द जो मसइलो ثابت साबित कोन हुयो तंहिं करे हिते क़रान उहो ॿुधायो मसइलो ॿिन्ही तरहनि सां हाणे साबित थी वियो फैसिलो हद जो उनखां बाद मसइलो आहे त अहिड़ा माण्हू जिन सां जिना सादर थी चुकी आहे हद बि उन्हनि खे लॻी वई उन्हनि जे मुतालिक़ हुकुम हकाम वधीक अज़ानी लायान कयो बदकार मर्द निकाह न कंदो अथनि मगर बदकार औरत सां ऐं मुशरक अथनि या वारीअ सां बदकार औरत कयो आहे इलाज़न मगर बदकार मर्द मुशरफ़ वारो जिन्हनि जी सज़ा ज़िक्र करण बैदिल जी इंतिहाई शना ऐं बुराई क़रान बयान फरमाई ऐं मुआशिरे खां केरु फिटी कयो जेको सिधो मुस्तबी मुआशरो आहे इज़त वारो मुआशरो आहे उनखां इन जो दर्जो लाहे फिटी कयो यानी मर्द औरत जे करे पूरी आदत में मुबतला थी पिया हाणे हक़ीक़त में लाइक़ु न आहिनि जो अफ़ीफ़ ऐं परहेज़गार नेक मर्द औरत नेक मर्द शख्स जे घर में इहा औरत अचे या इहा बदकार औरत कंहिं नेक मर्द जे घर में या नेक औरत कंहिं बदकार मर्द जे घर में अचे छो त इन जे तबियत में हिकिड़ी ख़बासत अची चुकी आहे या हद हुनखे जेका मारी वई आहे आईंदा जे बंदि करण लाइ बाक़ी न त हे एतिरो पंहिंजे किरदार में किरी चुको आहे जो हिन खां अहिड़ो फेल कबी सागर थी पियो इन्हनि जा जेके जे नसल ते बि बुरो असर पवंदो आहे अरबनि जो मुकूल आहे मशहूरु उहो चवंदा आहिनि तकावलाजका पखी पंहिंजे बुनियाद जे शकिलनि ते पवंदा आहिनि जहिड़ा कांव तहिड़ा बचा असां वटि सिंधी में तंहिं करे इहे अहिड़े नसल में वञी पवनि त भली पवनि बाक़ी अहिड़े मुक़दस नसल में जेकॾहिं ईंदा त कंहिं न कंहिं माण्हूअ जे नसल खे यानी औरत पाक हुजे या मर्द नेक हुजे त उन जे औलाद में मथां उन बद माण्हूअ जो असरु पवे तंहिं करे हराम कयो वियो आहे रिश्तो ॿियनि ते ज़ानी वञी ज़ी मुशिरकनि में ज़हानी मुशिरक करीब क़रीब हिकु जहिड़ा थी विया आहिनि छो त ज़ानी नफ़्स जो पुजारी आहे मुशरक बुत जो पुॼारी आहे हे बि पंहिंजे बुत जो पुजारी आहे तंहिं करे हुनखे मुशिरक कोठियो थो वञे इहा रिवायत आम तफ़सील कई आहे ईअं जेका वेठो बयानु ऐं इन खे पोइ हली इनखे पहिरियों हुकुम करार ॾिनो वियो आहे कुमाव वारा जे कानून सां हुनखे मनसूख बणायो वियो आहे माना हाणे ॿिया जेके बि आहिनि का भले हे वाकियो आहे जंहिंजो हिसाब किताब अलाह ताला ॿुधायो सज़ा जो ऐं जज़ा जो इन खां पोइ रब तबारक तबारताल ॿी ॻाल्हि थो ॿुधाए त जेके शख्स पंहिंजे औरतुनि खे तुहमत था ॾियनि ऐं उहे आहिनि शादीशुदा औरतूं ॿियो मसइलो जीअं त उहो नाज़ुक मसइलो हुयो उनजो अंजाम मौत हुयो तंहिं करे अॻु में हिकिड़ियूं एहतियाती तदाबीर आहिनि जिन खे अलाह ताला बयानु फरमायो आहे वलदीन यरमून अल मसरा सां उहे औरतूं जेके हिफ़ाज़त वारियूं औरतूं आहिनि शादीशुदा औरतूं आहिनि रमे चइबो आहे पथरी मारण खे त मुराद आहे ऐब लॻाइणु इहो मुहावरो आहे अरब जो रमियो चइबो आहे बाबा मारण खे लोगत में इस्तलाह में कंहिंखे तोहमत ज़िना ज़िना जी गार रमियो जी माना ऐं जेके शख्स अहिब था लॻाइनि महफ़ूज़ औरतुनि खे तूं छो सुम्हू चारि शायदि आहिनि हुननि खे जेके चारि शायदि ॿुधाइनि चारि शायदि न आंदा अथनि फजल समान चलंदा इन तुहमत ॾींदड़ खे असी लकड़ो हणो शायदि चार बि न पेश कई हिकिड़े इज़त सां रांदि थो केॾे ज़िना जी हुनखे तोहमत थो ॾिए असी लकड़ा लकड़ी पिट कयो को माण्हू कंहिं औरत खे मर्द हुजे त बि कीअं जेकर औरत आहे त औरत ॿियो माण्हू धारियो आहे त उहो कंहिं औरत ते या मर्द ते ज़िना जी गार थो ॾे हुनखे चए त इहा ॻाल्हि साबित पोइ जेकॾहिं कमल तरह ॾिठोसीं गलमील फिल्म कहल पोइ अहिड़ो जेकर हुननि पंहिंजो मुशाहिदो ॿुधायो आहे त हुकुम साबित थियो इनकार त एतबार कोन्हे तरफ़ाइन भली इनकार कनि पर शायदि साबित पोइ हुकुम लॻंदो जहिड़ो हुकुम लॻे हद जो पर जेकॾहिं चारि शायदि इन पेश न कया ॿ टे हिकु पेश कयईं तॾहिं बि न चार शायद पेश करे त पोइ हुकुम साबित हुजे न त उनखे सज़ा लॻंदी कूड़ हलण जी फजिल त हुन समान ई न जलंदा बेइज़ती करण जी असी लकिड़ हुन खणी छॾियो ऐं लकड़ हूंदा उन मां मारण मक़सदु कोन्हे जहिड़ी तरह मथे सौ लकड़ हणण में मारण मक़सदु न हो ॻंढ न हूंदी हुन में छाड़ी छड़ीअ में न हूंदी सिधो लकुड़ो हूंदो दरम्यानो पूरो हणबो पुठीअ ते हणबो मुंहं ते या अहिड़ी जायुनि ते जिते नुक़सान पहुचे उहो न लकुड़ो हणण जे वक़्तु छिक लकुड़ खे न ॾी त मथां लॻी ऐं खल पटे अचे इहो अहिड़े क़िस्म जूं हिदायतूं नदी आदी में अहिड़े हाणे गारी ॾींदड़ खे असी लकड़ लॻंदा जो बेइज़ती कई आहे हिकिड़े मुस्लमान जी ऐं हुनजे मथां शायदि बि न करे सघियो आहे शायदि न हुया त पोइ हुनखे नसीहत करे हा ईअं तोहमत न ॾे हा भला तकबल शहादत शायदि हिननि जी क़बूल कान थींदी न क़बूल करे जी शायदि पोइ हिन तोहमत ॾींदड़नि जी जिन कूड़ हयो आहे शायदि बि कोन पेश कयूं अबदन गॾु बि इहो लफ़्ज़ तमामु सख़्तु आहे अल तकबलम शहादत न बदा जो माना हुकुम लॻी वई हो हाणे इन्हनि शख़्सनि जी शायदि रद इन जे मुतालिक़ कुझु इख़्तिलाफ़ थो लभे ओलमा अकराम त अला क्रामबर शहादत न पता केसि ताईं हिनजी हद आहे जेकॾहिं तोब कनि ऐं इस्लाह आणनि त पोइ अलाह हुनजी तोबा खे कबूले थो गफ़ूर रहियूं माना किन माण्हुनि खे हुननि कार ॾिनी जिन साबित न करे सघिया हुन इज़त जो पलव वरितो काज़ी असी लकड़ हणाया गार ॾींदड़ खे अलाह फरमायतनि जी शायदि क़बूल न कबी इहे फासका आहिनि पर जे तोब करे इस्लाह कनि त अल्ला ताला गुनाह कंदो गुनाह थिजणु ज़ाहिर में जेको फ़ैसिलो हूंदो आहे हक़ीक़त में फ़ैसिलो आहे साबित न करे सघियो न बसि इहो बुज़ुर्ग थी वियो अलाह जे कानून में त इन्हनि माण्हुनि जी शायदि कबूल कजे या मुस्लमाननि खे गार ॾिनी असीं लकुड़ बि झलियऊं कबूल कबी छो त अलाह ताला फरमाए थो करे जिन सां कई हिन खां पोइ इस्लाह कयूं शायदि कजे न आम मसइलो इन में इंतिहाई गौर सां हेठि लही वियो आहे मसइले में उनजो करीनो हुई आहे त ला तकबुल लफ़्ज़ शादा हुजे हा अबदन जो लफ़्ज़ न हुजे हा चाहे जंहिंजी क़बूल न कयो इहे फास कनि अबदन खे त कढी छॾियो लातपुर हमशा आदा कबूल फास कोन बसि अबदन जे लफ़्ज़ जी माना छा आहे माना असुली कॾहिं बि न हाणे इस्तना छा खिल अबद जी माना ई न रही न जिन शन तोबा कई इस्लाह आंदाऊं पोइ अलाह ताला रहीम आहे ला तकबूर लहम रही शाह जी कबूल न कयो मगर जेसि ताईं जो कनि कनि त पोइ कबूल कयो अबदनि जी माना पोइ न हुजे हा हाणे इस्तना अबद खां त थींदी कान्हे इस्तना थींदी आहे फेल खां अबद खां इस्तना न थींदी हिकिड़ो करीनो पोइ भला छा आहे तो पंहिंजी माना गुनाह माफ़ मुस्लमाननि खे हिन गार ॾिनी असी लकोड़ झलियईं उन गार ॾियण जो बदिलो सज़ा हिनखे लॻी पर गुनाह बि त थियो हिकिड़े माण्हू बेगुनाह खे अलॻि क़बूल कई अबाई वास्ते मगर इमा साहिब शाफ़ी वग़ैरह त न उन शायदि इलत शाहिदी जे रद जी हुई गुनाह पर तो गुनाह लही वियो त हुकुम मोटी आयो माना शाहिदी क़बूल करी मगर हे वारो चए थो त इलत ऐं मालूल जे विच में वाह न ईंदो आहे हिते पोइ इबारत हुजे लातकबुलत न वधा उलाए फासिक इलत ऐं मालूल में वाह न ईंदो आहे वाह फसल जे लाइ आहे हिन वाह और ते टपी अचे ओलाए कुमल अलासकून ॾे ईअं नथो थिए तंहिं करे ओलाए फासकून जो जेको आहे हमेशह जे लाइ रहियो ऐं शायदि क़बूल न थींदी अलाह ताला गफ़ूर रही आहे माना हुनजो गुनाह जेको हो बाक़ी उहो लही वियो बाक़ी शायदि क़बूल न रहियो इहो अलाय कबल फासकू हाणे फिस्क लही वियो ताबू सां बाक़ी हुकुम जारी थी वियो विच में वाह अतफ़ अची वियो आहे तंहिं करे नफ़ीस नुक़्ते खे साहिबु अरब आहे इन में शक न आहे पर आहे ऐं एतिरो क़ुर में हेठि गहिरो वियो आहे एतिरो उहो न वियो आहे जेके शख़्स पंहिंजे औरतुनि खे तोहमत ॾियनि था हिन आयत जो हिकिड़ो वाकियो आहे वॾो उनजे लाइ अलाह ताला फरमाए थो इहो लियान जो मसइलो थो अचे हिते पोइ हिते हिन तफ़सील वारे हिकिड़ी सोरहां कुपरा ॿधी इहो पोइ नतीजो कढियो आहे मथे गुज़रियल मसइले में एतिरा हुनजो कयो पोइ हुनखे सज़ा लॻी वई हिन लाइ लिखी छॾियो छो त फह मक़बूल शहादत इहा ॿधे थो कुबरा हद औसत आहे कमल लाइ हद औसत में जेको ॿियो जुज़ो आहे हद औसत जो मौज़ू कुबरा में उहो कमल लाइ जंबल हू न आहे पर वमल लाइ हू आहे इहा ख़बर न पई अथसि हद औसत मुंहिंजी मुतक़रर थी या न थी औसत मुतक़रर न आहे त नथी यकीन कंदी कुबरा कुली बहरहाल इहो हिकिड़ो मसइलो हो मसइलो लियान जो अॻिते अचे थो पियो शरब जे अंदरि मर्द औरत खे जिना जी तहमत ॾे औरत पंहिंजे नफ़्स सां दिफ़ा करे इनखे लियान ऐं मुलानत चइबो आहे लियान या मुलागत इनखे चइबो आहे जीअं त इन लानत जो अखर इस्तेमालु थो थिए तंहिं करे हिनखे लियान जे नाले सां इन जुमिले खे कोठियो वियो आहे या कसमनि सां शायदि ई पकी कई वेंदी आहे ऐं लन जो अखर हिन में मकरून हूंदो आहे पियल हूंदो आहे चइनि शायदनि जे बजाए चार इकरार बिहारजनि था ऐं वरी दिफ़ा वारो बि चारई शाहिदियूं हुन जूं रद करे इनकार सां इहो आहे लियान जो मसइलो ऐं लियाण खे अचे थो जीअं त वाकियो हुयो मस्जिद न बि थियो तंहिं करे हाणे मस्जिदनि में करणु इहो लियान असर खां बाद माण्हुनि जे मजमूए में मुस्तहसन कयो वियो आहे लिहान जे वाक्य थियण खां बाद मर्द औरत में तफ़रीक इहा हिकिड़ी सुनत आहे मुतलाइन आहिनि में ऐं तलाक बाइन जो इहो सबबु बणिजे थो हाणे इहे कोन गरबा सुरी वार सभु न थींदा जेकॾहिं को हिकिड़ो हिननि ॿिन्ही में मरी पियो वार सभु न थींदा इहो हिकिड़ो मसइलो आहे ॻाल्हि जी सूरत इहा आहे त हाकिम उन मर्द ऐं औरत खे हुकमन मजबूर करे इहे लफ़्ज़ चवराईंदो जेके हिते क़रान पाक में ॿुधायल आहिनि उहे हुकमन हुनखे ॿुधाइणा पवंदा ऐं उनमें का चिश्म पोशी कान्हे का ऐब लॻाइनि था पंहिंजे पाण ॾिठो आहे चारि शायदि अलाह जे नाले सां मां कसर सच थो चवां सबबु मोसनात जे आयत नाज़ थियण खां बाद हज़ूर पाक सलाह सम्झनि वटि आयो जेकॾहिं चार शायदि न पेश कनि त हुनखे असी लकिड़ लॻनि चए थो इन दख़ल में न रजुलन थी पए को असांजो राव घर में वञे पोइ वज रजुलन अला अलमरा थी पंहिंजे औरत सां मर्द खे ॾिसे भायरे माण्हू खे पंहिंजा बि अरबा अरबत हुन बि ज़ाल कर कज़ार जो हाज़त हुओ पर माण्हू बची वेंदो पोइ जेसि ताईं चारि शायदि जेकर कतल करे न त नुक़सानु आहे हिन वीचारे चयो त अलाह ॿुधाए पर पधरो करे नथी अचे आसिम बिन अदी अंसारी जेको सौट हुयो उनजो नालो हुओ वनुर ऐं उनजी सौट हिकिड़ी औरत हुई उनजो नालो ऐं ॿियो सौट हुन वरी शरीफ़ बिन सामा सणमाउनि जी माउ जो नालो शीदड़ी सादे सोटाणो घर हो पाण में मुआशिरो हिननि जो गॾियल हुयो गॾियल मुआशिरो नुक़साननि खे आणींदो आहे तंहिं करे हिजाब ऐं परदो इहो शरो जे अंदरि लाज़मी आहे बेतकल चङी कान्हे का हे जो आयो सो अचे अहिड़ो वाकियो ॾिठई आसम खे पर तव्हां ॾिनी त मां अहिड़ो वाक्य ॾिठो शरीक माउ खे पंहिंजे औरत सां आसम चयो ॾुख ॾाढो अचे थो त पोइ आयो रसूल रसूल सलाह अलाह जे मां तव्हां खां पुछी आयुसि इन पुछण में असांखे जवाब त कोन मिलियो पर साॻियो उहो सवादु जेको मां कयो उनजो बि असांजे घर में अचे पियो नवी साईं फरमाए त मां माल छा थियो आहे मां मज़ाक आसम में त था ॾियो ओर बिन अमी ओमिर जेको मुंहिंजो सौट आहे उनखे ख़बर ई नी सां मां अला बतन बतना ख़ौला पंहिंजे औरत सां ॾिठो सभु सौटाणो हो ॼण मुंहिंजे घर में थिए भला पई मां मसइलो थो पुछियो सम्झ में अचे थो त हिनखे के शक शुभा हुया ऐं ओवेमिर खे त को घणो शक हो जहिड़ी तरह ओमर जे बयान मां हेठि सम्झ में अचे थो आख़िर ओहिमिर आयो न बि साईं सभिनी खे घुरायो तुंहिंजी सौट आहे तुंहिंजी ज़ाल आहे हर भर ज़ुल्म न कजाए कूड़ न हिते ऐं ॿियो तुंहिंजो जेको सौट आहे शरीफ़ तुंहिंजो सौट न बिल आहे ख़ुदा जो कसम थो खणा हिन लाइ त मां हिन सां ॾिठोमांसि ऐं इहो इन ॾिसी चए थो त मां करे बि थो हा अरबा ताशो चइनि महीननि खां हथ बि न लाथो अथई इन शुबह ते त मता हिनखे हिन खां ॿार थी वियो हुजे इहा ॻाल्हि बि बदिरी थिए पोइ मां जो पराओ नसल पंहिंजो करे वेहा सो इन होबला में न गैरी इन खां होबला आहे हाणे अमल वारी आहे पोइ कई हुन बि साईं खौला खौलाद ॾिठो बाक़ी ॿी का ॻाल्हि कान्हे का उन ते गैरत खयो अलाह ताला नाज़ कयो हुकुम पंहिंजे औरतुनि खे जेके छा चारि शायदि पोइ शायदि हर हिकिड़े जी आहे चार शायदि इहो हिते जो हिते नाज़ कोन थियो आहे मसइलो पाण फरमायो त चङो जॾहिं तूं हिन जे लाइ दावा कई आहे हमल जी पोइ हाणे फ़ैसिलो कयो त साईं हाणे चारि महीना इहे अञा पंज महीना इन आयत लही पई बि साईं फ़ैसिलो करे छॾियो ॿार जो फ़ैसिलो थियो ॿार जो फतवा ॾींदो ॿार इन ते ख़बर पवंदी कूड़ सच जी इहा बुखारी वञे त पोइ हद लॻी वई ऐं जेकॾहिं न बासे त न त पोइ उहा शाहिदी ॾींदी हर हिकु शाहिदी जे रद में हिकिड़ो हिकिड़ो हुनजो रद हूंदो इन होल काज़बीन जेका कूड़ो कूड़ो कूड़ो चारि दफ़ा चई पंजे में चवंदी अलाह ताला हिन ते कावड़ इन कान में न सादि कनि जेको सचो आहे त औरत ते ख़ुदा गज़म करे औरतूं मिली वञे छो त कुकड़ कुते गज़ब जो लफ़्ज़ थी आयो इहो फ़ैसिलो जॾहिं आयो न बि साईं फरमायो त अचो क़रान वरो आहे तंहिं करे असां ॿार जो इंतज़ारु न कंदासीं माना उहो फ़ैसिलो न बि सम्झनि छॾियो हाणे क़ुर जो फ़ैसिलो नबी पाक सलाह सम्झनि पंहिंजो फ़ैसिलो तॾहिं था कनि जेसिताईं क़ुर न लथो आहे क़ुर आयो त नबी बि पंहिंजो फ़ैसिलो छॾे थो ॾिए अजीब ॻाल्हि आहे आख़िर साईं मर्द चारि दफ़ा इकरार कयो त इनखे ॾिठो अथई ऐं न त लानत कूड़नि ते औरत चयो त इहो कूड़ थो हणे कूड़ कूड़ कूड़ थो थो थो हणे हणे हणे ख़ुदा जो गज़ब पवे जे करे हिन जेकर इहो सचो आहे इहो कूड़ो आहे ख़ुदा जो ग़ज़ब पवे पाण ते माई थी चए पंहिंजे नाले ते जेकॾहिं इहो इहो बेशक कूड़ो आहे बिल्कुलु इन रफ़ो दफ़ो थी वियो तलाकु अची वई पोइ हुन चयोसीं हाणे हिन औरत खे मां पाण वटि कीअं रखंदुसि बहिना थी वई अची वई ॿार साईं शरीफ़ अदा जा अहिड़ो ॿार ॾिनी बिल्कुलु ॿार शाहिदी ॾिनी त न बि साईं ॿुधाईंदुसि ॿार ओड़ो फ़ैसिलो न करिया तिहा इन औरत सां जेकर फ़ैसिलो हुजे हा पर हाणे क़ुर फ़ैसिलो कयो असां फ़ैसिलो छॾियो क़ुर जे आॾो न बि पंहिंजो फ़ैसिलो छॾे वियो इहो सबक़ु आहे इबरत आहे असां उमत जे लाइ जो माण्हू पंहिंजियूं ॻाल्हियूं अञा बि छिके हणंदा आहिनि वॾो मसइलो आहे फज़ल अल रहमत जेकर अलाह ताला फज़ल ऐं रहमत न हुजे हा त जेकर तव्हां हिन मुसीबतुनि में फाथा पिया रहो अन अला क़बूल ईंदड़ आहे हिकमत वारा हाणे बसि हुनखे कुझु न कबो तो हिन ॿार एॾी शायदि थी न बि जॾहिं हथु खणी वियो पंहिंजे फ़ैसिले तां कुराण जे मथां ईमान थी वियो त हाणे बसि उहो शरीर सतार आहे बसि बाक़ी इहो मुहांडो मुहांडो लाज़िम कोन्हे असुलु मसइलो इहो मुहांडो लाज़िम कोन्हे मुहांटा थी वेंदा हिकिड़ो बि चाचो बि चाचो आहे छिके हिकिड़ो बदबी आयो शरीफ़ न त अलाह अचे थो जेकर अलाह रहमत न हा तव्हां ते फज़ल न हा त जेकर तव्हां हिन मुहंडर ते माण्हू मारियो आहे बदबी हिकिड़ो उनखे ॿार कारो ॿार कारो ॼमी पियो आहे मूंखे शक थो पवे पंहिंजी औरत जी सियानत ते फरमाइश त अलक इबिल उठ अथई जंहिंजी हा कहिड़े रंग जा आहिनि जंहिंसां उठ आहिनि ॻाढ़ा अहमर आहिनि उठ फरमाइश उन में को कारो बि आहे वक़्त बि को कारो बि आहे कारो बि कॾहिं कॾहिं ॼमी पवंदो आहे गोरड़ो फरमाए त पोइ इहो काॾे आयो जॾहिं तुंहिंजो गलो ई सॼो उठनि जो ॻाढ़ो आहे न रहे मादियूं जेका हुनखे छिके छिके वई वई आहे आहे फरमाइश त बि कंदा आहिनि जी रग जेका हूंदी सौ पीढ़ीअ ते परे तंहिं करे क़ुर पाक अहिड़े क़िस्म जे फ़ैसिलनि खे हटाए फिटी कयो ऐं कानून पंहिंजो ॿुधाए थी बसि हिन कानून ते अचो उन खां बाद पोइ का बि ॻाल्हि कान ख़्याल में आणबी इहो ई फ़ैसिलो आहे जेको अलाह जे क़ुर कयो तॾहिं रबताला फरमाए थो त इन अलाह तवाब हकीम अलाह ताला करण वारो आहे हिकमतुनि जो ॼाणंदड़ आहे इहो अलाह जो फज़ुल थियो की तव्हांखे कानून मुक़ररु करे ॾिनई ऐं जेकॾहिं इहो फ़ैसिलो हुजे हा इन क़िस्म जो मुहाननि ते पिया हुदूद ऐं किसास लॻनि हा त वॾो नुक़सानु हुजे हा हिते मसइलो हिकिड़ो पूरो थियो खां बाद إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أتعذبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم فيبين الله لكم الآيات والله عليم ही आयात आहिनि जिन जो शान नज़ूर हिकिड़ो वॾो वाक़ियो आहे क़रान पाक जो शान नज़ूल यानी सबबु नाज़ थियण जो बस आपात अहिड़े क़िस्म जा हादसा जिन हवादिस जे करे एॾी परेशानी ऐं इंतज़ारु वधी वञे जंहिंजी हद न उहो अल्ला ताला अहिड़नि मौक़नि ते क़ुर पाकिल फरमाए ऐं रहबरी कई आहे ऐं सफ़ाई कई आहे इफ़क़ जी हदीस जंहिंखे सिया सिता में बयानु कयो वियो उहा इंतिहा तफ़सील सां रिवायतुनि में आयल आहे अलाह मज़ूरी घणनि रागनि खां वठी मजमू हुन जेको पंहिंजे शरीर में वाय कयो आहे हॾी चइबो आहे तव्हां घणा क़िस्म पर बदतरीनारखर जेको जमात जमातनि जी हुजे या अहिड़ा शख़्स बि मोमिन न हुआ पर तज़ा ईमान जो नज़ाहर ईमान मञो तव्हांजे लाइ हिकिड़े शख़्स जी फज़ीलत बयान में न अचे ऐं साहिब फज़ीलत हुजे ॿिए शख़्स जी फज़ीलताब जे करे बयान में अचे इहा इंतिहा ख़ैरियत आहे हिकिड़ी ख़ैरियत ख़ामोश ॿी ख़ैरियत आहे ज़ाहिर थींदड़ जागंदड़ तॾहिं अलाह ताला फरमाए थो त हीअ आशा सिधी ॻाल्हि आहे जेका ख़ैरियत बयानु कई वई त इंतिहाई अज़मत बख़्शींदड़ ख़ैरियत आहे तंहिं करे हिनखे शहर न सम्झो माना हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ अलाह ताला नहा ते जेकॾहिं का तुहमत आई इहा उनजे लाइ ख़ैर आहे बरकत आहे لا त सभू जो ज़मीरु ऐं किताब इन्हनि खे आहे इहो तव्हांजे लाइ बहितर आहे छो त इन में हिकु त सब्र जे करे सवाबु मिले सवाब मिलणु कंहिं बिन अमल जे सवाब जे लाइ इंसानु कंदो आहे अमल सबुरु आहे तर्क अमल खे तर्क अमल खे जो मिले त इहा आहे चिंता ई कजे तव्हां त पोइ इन माण्हू जो अमल छा थिए थी जंहिं हैसियत में तरक अमल पाएसीं सबरा तंहिं करे ॿियो खयो वेही त ज़ोर बरात आयशा सिद्दिका जो ऐं ज़ूर बरात हज़रत सफ़ान जो आयशा जी बरात थी हज़रत सफ़ान जी बरात थी ऐं इन्हनि जी क़रान में बरात तमामु बढ़िया ऐं इन ते जंहिं माण्हू तवाला किबर हुओ मुतवली थियो जेको इन जे किबर जो ऐं मुहतमिम बणियो इन जो इन जे नशरियात में मुअज़म किरदारु इन इरक जो जंहिं अदा कयो उहो अब्दुला बिन भई सलूल सलूल हिकु औरत हुई हिन जो पीउ उन जो पुटु हुयो ऐं उन उबईअ जो पुटु आहे जो सलूल जो पुटु आहे इते हुन जो मर्द कोन थो मिले नसल हुनजो ईअं आहे जो इहे कुझु शिरक ऐं कुझु इर्तकाब मारसी में मुबतला हुया तंहिं करे कुझु शफ़ात जा हक़दार कोन सवाइ त इज्तिवा चढ़ी वेहणु करार वठणु इज़तकार त इस्तकरार जॾहिं तूं करार वरितो अंत अंबा अंता जेके तोसां गॾु आहिनि अलॻि गुल्की अहमद पोइ चयो अलाह जी तारीफ़ अलाह जी न जाना मिनर क़ौमी ज़ालमीन ज़ालमीन जो क़ौम कजे अलाह असांखे चढ़ायो जॾहिं पोइ अलाह तबार ताला जो शुकुर जो अज़ाब खां मामूल महफ़ूज़ रहिजी वियो अकुर कुरब मुंज़र मुबारक आहे ऐं पोइ दुआ घुरजांइ त अलाह ताला मूंखे लाहे कंहिं जाइ ते जेका जाइ बरक़त वारी हुजे वन त ख़ैर मुंज़िली ऐं तूं बहितर मुंज़िल लाहींदड़ आहीं कंहिं असांजी किश्तीअ खे आराम जी जॻह ते उतारजांइ ऐं अहिड़ीअ जॻह ते बिहारजाए जिते असांखे तकलीफ़ न थिए ऐं आसानी सां असां वरी ज़मीन ते बर ते हलिया वञूं अहिड़ी त असां सां महिरबानी थी अलाह ताला दुआ सेखारी ऐं रब तबारक ताला पाण दुआ सेखारी मुंहिंजो मतिलबु इहो बि थियो त अलाह खां बरक़त जी तलब कजे सहूलियत ऐं आराम जी तलब घुरिजे इन फिदाल दाल आया थी बेशक इन में निशानियूं आहिनि वैन कुन लमो तॾहिं जेतोणीक इन हुकुन लमो तॾहिं बेशक असां ई ॻाल्हि थींदा थींदासीं इन मुखफ़ में सखल आहे मुख़बल में सकल जो मतिलबु ईंदो आहे त इहा इन हूंदी आहे पर किन सबबनि जे करे हिनखे ख़फ़ीफ़ करे छॾियो आहे इन कुनाल मु निशानी हुनजी लाम पोयां हूंदो आहे ताक़ीद जो तंहिं करे माना सम्झ में पई ईंदी आहे इन हुकुनालेज़ वाकई इहा आहे त असां इम्तिहान वठंदड़ ऐं जाचींदड़ जीअं ॿिए हंधि अलाह ताला फरमायो आहे त असां हिनखे नसीहत ऐं इबरत बणाए छॾियोसीं जेको शख़्स हिन मां इबरत हासिलु करे उहा इबरत थी पई जीअं मुंतिक़ पंहिंजी कुदरत जी निशानी करे बणायो आहे को हाणे अहिड़ो शख़्स जेको हिन नसीहत वठे ऐं अलाह तबारत दलाल कुदरतीन ईमान आणे इन खां पोइ असां उथारियासीं इहो क़रान पाक जो जुमिलो सूरत आराफ़ में आद जे किसे में पहुचे सम्झ में आयो त आदि उल आदिला हज़र तनूलाम खां बाद थियो आहे जंहिंजे लाइ हिते अलाह ताला फरमाए थो त हुन खां सारी थिए ऐं ॿी क़ौम जो तकरूर क़ुर जहिड़ी भॼन आहे मां सम्झ में अचे थो उहो आहे त बदपुर इदारत मुखलफ़ा अमीनाद कबीनूर इहा ॻाल्हि राध सां ख़िताबु आहे करन जे लफ़्ज़ जी इस्तलाह या वसी आहे करन बि माना जमात करन बि माना क़ौम करन बि माना सदी अहिड़ी तरह सां इन जी माना अचनि अरसल नाफ़ी में पोइ वरी उन्हनि में रसूल मोकिलियोसीं वरी अलाह ताला क़ौम जे लाइ ॿियो हिकिड़ो रसूल जेको उन क़ौम जे लाइ रसूल थी आयो पोइ अरसल नाफ़ी रसूल आहे पोइ उन्हनि में रसूल करे मोकिलियोसीं जंहिं अची दीन जी तबली उन्हनि अलाह तबारक जे दीन जी केतिरनि माण्हुनि मुखालत कई ऐं हुनजे दीन जे